ऐं वाइन ककरनि खणंदड़नि खे मोकिलींदा आहियूं पोइ आसमान मां पाणी वसाईंदा आहियूं पोइ उहो अव्हां खे पीआरींदा आहियूं ऐं उहो अमी गॾु करण वारा न आहियो